Чулымлы ярм ярым. Анне батне. Эс мана асран ямастын боле, шуратса юстерне ғылна. Азындан пульсан кущуле, кашсерин тадан ихна. ғихна. Шуғышпа манба буладан тілікре шүрен бұл варжыра. Хам, керегішта гына гайзанда, эс аннежім әмірі азымра. Умымраға улағур яшкиде, ұзатма бұштарны кереге. Аллымрақ пек ұзаду кургиде, жек пек шені шибірге. Шук, тухмаре кушындан кушулі. Салхуба пахмарын эсмана. Ескалардың сымақпа учшулі, әмірлік ұспадыны вылна. Ескаларын. Ывалам, пепкем жәм, сыхлазам журалны жыржыва. Авгуран тискерен веже же унжине тышман жаре жывать. Пичузем халь выр жыра жүреше, ингюзем тыгаще кущүлне, Кюржеземде каш серен ереше, азынза шухатны ывылне. Аннюне мен и керень иккерен пір ывылзыр юлма, Ялижа, мен мал пуля тетнем, чәрілік ташман гулли булма. Пілізе ху ывылна ызатрын. Тарза юлтын пулі шелезе. Халедень шулне ерне жухатрын. Тень шанмастын эбе келесе. Азапран эс пырынма хушмарын. Шомыллы хушмарын шырама. Шавынбақ пуль шулымра марым, вилімрен пілмерім храма. Шичі хутташман хышнееп кашырым. Шитмілі хутта кажып вилмезен. Вижімгон металл бек кейде шакрым. Салдак марбек орден илмезен. Ангулянчы шырыва илзесін, Урыхла білмест пүл жырма чамрыкуным вăр жыра иртсесень юндак те кайме харамам. Эп вильзенде, анынень анежем, эсмана вилмешкін журатман, савашсен вильзенде, чырелеші юрадужын юры шыратма. Шенерюжін автоматом выртря, суранланна кагырым жіне, Шамрак йыжым анажа шулдытре, анажа ташман шарне хирме. Эс мана асран ямастын буле, кашсерен пыхан бұл анажа. Эс пілземші, Шиндерюше шулі ана шурла вырде тухыжа. Эбе шитеп, шитеп духыш, херелзе эже тухны жухне, Ун чухне день Сархерзем те пығыш, орден шакна кығырым жіне. Унжын мара нежемес юратрын, шулым видер духны волна. Санжынебе юрызем жырадып, юрызем жын савчес мана. Кашни юра ман делеем буле, сан делею таврын зан. Хам юрым юрымзем ман юлеш. Тінжіре, пырдакши бұрынзан. Юрымземжін юнымба хередеп, шулахи черченге жереме. Юржын вуда жыва кередеп, вилеме каядып, білерме.